يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اله ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا Enyi mlioamini msiingie nyumba za nabii ila mpewe ruhusa kwenda kula sio kungojea kiwive lakini mtakapoitwa basi ingieni na mkishakula tawanyikeni wala msiweke mazungumzo hakika hayo yanamuudhi nabii na yanakustahini lakini Mwenyezi Mungu hastahi kwa jambo la haki na mnapowauliza wakeze haja waulizeni nyuma ya mapazia hivyo ndiyo usafi zaidi kwa nyoyo zenu na nyoyo zao wala haikufalieni kumudhi mtume wa Mwenyezi Mungu wala kuwaoa wake zake baada yake kabisa Hakika jambo hilo ni kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. In tubdu shay'an au tukhfuhu fa inna Allah kana bikulli shay'in alima, mkidhihirisha chochote kile au mkikificha basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kila kitu. La junaha alayhin fi abaihin wala ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على kulli shay'in shahida Hapana ubaya kwao kuonana na baba zao wala watoto wao wala ndugu zao wala watoto wa ndugu zao wanaume wala watoto wa ndugu zao wanawake wala wanawake wenzao wala wale iliyowamiliki mikono yao ya kulia na enyi wanawake mcheni Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kushuhudia kila kitu inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake wanamsalia nabii enyi mlioamini msalieni na mumsalimu kwa salamu. Innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adhaban muhina, hakika wanaomuudhi Mwenyezi Mungu na mtume wake Mwenyezi Mungu amewalaani duniani na akhirah na amewaandalia adhabu ya kufedhehi. Walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, na wale wanaowaudhi waumini wanaume na wanawake pasina wao kufanya kosa lolote, bila ya shaka wamebeba dhulma kubwa na dhambi zilizo dhahiri. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Enyi mlioamini msiingie nyumba za nabii ila kwa idhini yake kwa ajili ya kwenda kula chakula bila ya kwenda kungoja wakati mpaka kitakapokuwa tayari. Lakini mtume akikuiteni basi ingieni na kula ondokeni wala msikae baada yake mkijizoeza mazungumzo nyinyi kwa nyinyi kwani hakika kuingia bila idhini yake na kukaa muda mrefu baada ya kushakula kuna mudhi nabii na yeye anakustahini hawezi kukutakeni mtoke lakini Mwenyezi Mungu mtukufu hana la kumzuia asitangaze haki kama wanavyozuilikana viumbe na mtakapouliza wake za Nabii sallallahu alaihi wasallam haja yoyote, basi waulizeni nyuma ya mapazia. Hivyo ni usafi bora kwa nyoyo zenu na nyoyo zao zisingiwe na uchochezi wa shetani. Na ikufalini nyinyi kumudhi mtume wa Mwenyezi Mungu wala kuwaoa wake zake baada yake milele kwa sababu ya heshima yake na yao. Hakika jambo hilo ni dhambi kubwa kwa Mwenyezi Mungu. Yanarejea maelezo ya kielimu juu ya aya mbili 58 na 59 Suratul Nur katika yaliyohusu adabu za kuzuru. Mkidhihirisha walau kidogo katika mambo yanayomuudhi au mkikificha katika vifua vyenu basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kila kitu. Hapana dhambi kwa kuweza nabii wakitojificha kwa baba zao au watoto wao au ndugu zao au watoto wa ndugu zao kiume au watoto wa ndugu zao wa kike au wanawake waumini wenginewe au watumwa waliowamiliki kwa sababu ya shida ya kuwahitajia kwa matumishi. nani wanawake mcheni Mwenyezi Mungu katika mambo aliyokuamrisheni wala msipindukie mipaka yake kwani yeye hakika anajua kila kitu hapana kilichofichikana kwake. Hakika Mwenyezi Mungu anamrehemu nabii wake na yuradhi naye na malaika wanamwombea yeye, enyi mlioamini, msalieni na mumsalimu kwa salamu. Hakika wanaomuudhi Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa kuwapinga na kuchochea watu wakatae. Mwenyezi Mungu amwafukuza kwenye rehema yake duniani na akhera na amewaandalia adhabu itayowavunja kiburi chao. Na wanaowaudhi waumini wanaume na wanawake kwa maneno, vitendo bila ya wao kufanya makosa yoyote hao basi wamebeba migongoni mwao mzigo wa ule uongo wao na inakuwa wametenda dhambi iliyo dhahiri ubaya wake.